Beraz, e, eh, 2000 eta hogeita bateko eh, azaroan e, egindako naziometroaren neorketa berri bat emandua argitara, Telesforo Monzon, ELAB, eh, Euskal Herrigintza Laborategiak, horotara zireunda amar, galdeketa dituzte Euskal Herriko herritarren artean, eta galdezketako ba, gai erabakitza eskubidea, haieteko deizpenaren amargarren urte hurren arekin, Euskal Gatazkaren konponbeideari buruz edota klimaldaketaren inguruko erantzunak jaso dituzte besteak beste. Neurketa berri honi buruzko buruz hitz egiteko hasier etxenike ugarte soziologoa astikerreko ikerketa eta berrikuntzako arduraduna eta naziometroko garapen taldeko kidea dugu telefonoaren ba, bestaldean eguno hasier. Bai, egunon. Bueno, lehenik eta behin esango dugu naziometroaren irugarren neurketa aurkeztu berritu zuela, orotara zeirunda amar eh, euskal herritarren iritziak jaso dituzue. E, nola no antolatzen da horrelako inkesta bat eta zeintzu dira irispide hauziak bueno, ba, jasotako emaitzen fidagarritasun hori ziurtatzeko? Bai, bueno, ba, batetik e, eh, kasunetan Euskal Herri guztian egindako inkesta bada, Hortaz, e, bilatzen deguna da, nola bait, eh, ba, nola eh, esan ezagun Euskal Herritar bakoitzak e, aukera izatea, e, inkesta hori betetzeko, ez, aukera berdina. Horren horretarako antolatzen duguna da, kasu honetan, e, inkesta online eta telefoniko egin da, eta, ba, ba bueno, ba, nola bait, direktorio batzuk, bueno, sosketa batzuk egin da, e, ba hori, ba, edozein herritar, ba, inkesta hori hau, e, o sea, erantzun baina e, kopuru bat e, da hautatzen dena, kasunetan honetan zerion da eta orduan nolabait hoiek ba, sosketa horren bidez esan dezagun, ba, nolabait de populazio guztiaren e, ordezko bezala e, jasotzen ditugu. Mm esango dugu, bueno, ba, neurketa berri honetan, e, aipatu dugun, ez? E, gai ezberdinak hautatu dituzute, erabakitza eskubidea, independentzia, aldaketa klimatikoa edo bueno, ba, bake prozesu buruzko galderak, eh? pausatu dituzute, basteak, besteak beste. Erabakitze eskubidearen inguruan, esango dugu, 2008an jasotako datoekin alderatuta, bestakit, ba, aldaketan nabarmenak e, somatu dituzute, Bueno, e, kasu honetan hau da hirugarren aldia, e, da erara sei hilabetean behin e, egin izan dugu, e, beraz e, lehenengo neurketa ba, ba, urte bete atzera e, izan zen ez, e, hogeiko dagoeneko <laughs> bi mila neguan eta hurrengo hau da berrian, beraz hori hau hirugarrena eta e, bai ikusi izan direla gora bera batzuk, ez? Baina e, kasu honetan e, aurreko neguarekin alderatuta praktikan e, datuak e, mantendu egiten dira, ez? E, Udaberrian egia da ba, gora intzuela e, erabakitzeko eskuiaren e, aldekotasuna orain berriro bera, baina e, orain urte beteko da datu horrekin, ba hor mantendu egiten da, ez? e, izan daiteke, ba, bueno, ba, e, nola giro sozialaren e, islada bat, edo e, ere azkenean, ba, nola tresnaren e, zera bat, ez, e, ondorio bat. Azkenean, e, inkestek ere, ba, utelako bere akatz tarte hori, uneko lau bostaren bultakoak, eta ba, gora bera horiek, e, horren e, islada bat ere izan daiteke, baina nik esango nuke, nola bait, ba, irune urketa hauetan, gora bera txiki horiek kontuan hartuta ere, ba, uneko iruro eiaren bueltan mantendu dela, edo hortik gora, eh, erabakitzeko eskubian aldeko autua Euskal Herri guztian. Uhum, eta hori esango dugu, herrialde guztietan, e, bueno, datu nahiko berdintxuak eh, direla, eh, kasu, kasu e, horretan. E, horra, azier, independentziari buruz, baitare datu esanguratsuak e, jaso dituzute, ez da? Bai, eta ja hirugarren eh, aldia da, ere bai, kasunetan, e, eh, ba, bueno, e, eh, nola joera berdinak edo e, mantentzen direnak, ez? Batetik, e, independentziaren inguruan, bere horretan, galdetzen dugunean, e, jarrera nagusia e, nola kontrakoa da, mauneko ba, uneko berrogeitik bueltan edo, berrogeitik gorakoak e, o, de, desados agertzen direnak e, izaten dira, eta aldiz independentziaren alde agertzen direna une, ba, laur den bat edo, ez, uneko goita bost, goita zei, goita zazpi, e, tarte horretan egoten dira, eta hori ere, irun neurketetan, ba, gora bera batzuekin edo, baina gutxura bera, proportzioiek edo e, mantendu dira baina bero, nolabait kontestuan jartzen dugunean hori, e, nolabait ba, adostasun politiko bat egongo balitz, e, Euskal Estatuaren alde edo kontra zer egingo luketen, ba, hor nabarmena da, buelta ematen duela e, e, iritzi hori, ez? Uneko berroiaren bueltan, kokatzen da, Euskal Estatuaren alde dauden hoiek eta uneko hogeita beratzi, hogeita mar buelta horretan, e, kontran agertzen direnak. Hortaz, ba, bueno, gure e, eh, nola baita ondorioa bada hori, ez? E, hor alde bat, eta independentziaz galatzen denean, jendeak, e, depende zer daukan buruan, oze kontestoan ematen den, e, ezea, autak hori, edo Euskal Estatua, edo independentziaz galdetzea, ba, guzti horrek eragina baduela erantzunetan eta jendearen jarrenetan, ez? eta kasu honetan hirugarren neurketan e, izanik eta ja hirugarren aldiz e, datuak bertsuak izan da, ba, nola baita indartu egiten du ba, gure hipotesi hori, ez? E, ba, gauzak nola galdetu eta ze testu inguru jartzen den horren arabera, ba, jendeak nabarmen e, bereizi egiten duela gauza bat edo beste. Mm. Zango dugu, bueno, ba, bake prozesuari eta Euskal Gatazkari buruz, bueno, e, erritarren e, gehiengo batek. E, bueno, gatazka ez dagoela, irabat itxita erantzun du, eta honen, e, bueno, ba, emaitza honen e, e, oi hartzuna baitare, bueno, zabaldu da, esango dugu, e, gaur bertan baitare, e, foro sozialako honi buruz baitare mintzatu da, irakurketa e, batekin du emaitza hauen inguruan, E, ez dakit, e, portzentai altu batean baitare jasotzen da, e, bueno, idei hori edo sentsazio hori ezta? da? Bai, eta dagoeneko, azkeneko jabetetan hainbat inkesta edo batera dira ere, pixka antzeko galderarekin, eta maitzak ere antzekoak, ez? E, nola bait, jendeak e, gaiaren inguruan, ba, bueno, e, nahiko e, ikuspegi zabala da, maur, ba, ez? E, gauzak badaudela e, ba, bueno, ba, lantzeko orain diken ere, e, lentasunen artean eta ba, hainbatetan ikusten dugu, nola bait, e, beste gai batzuen ondoan jarrita, ba, ez dela, nola, e, lentasunezko gai bat, ez dela hor kokatzen, baina e, jendeak aldi berean ere argi dauka, ba, bueno, orain diken, e, badaudela, ez, e, gauza konpontzeko ez dagoela horre eh, guzti zitsita, eta eta segurazki inkluso ba, jendarte gisa ere aurrera egiteko ba, landu beharrekoak badirela, ez. ongi, hasi erretzen nike ugarte, e, mi esker gurean izatagatik. E, bueno, ez dakit, e, e, dator urrengo, e, neorketari buruz, aurrikusten, noiz aurrikusten duzute behan ba, berriro egitea edo berri bat egitea? Bai, ba, prinsipio ze, zei abetean behin egiten denez, e, sorpresarik ez badago behintzat, e, datorren e, udaberrian egingo genuke, laugarren eusketa, E, oiko galderak edo orain arte egin izan ditugun, errepikatu izan ditugun galdera mantenduko genituzke, eta orain txe, ba, erabakitzeko dago, ba, momentuan zein e, gai landuko genuke. Ez, orain goan e, larrialdi klimatikoari heldu diogu, eta hor, ba, bueno, hainbat eh, datu ere ikusi da esan guratxuak, eta nik uste dut ere erabilgarriak ba, gai horren bueltan e, lanean ari den jendearen tzat. eta ba hori, ba, uda berrian ba, ikusiko du, ze gaiari heltzen diogu. Noske baiet, e, aldageta klimatikoari buruzko xetasunak eta datuak ere aurkituko dituzute, eta datu guztiak ingesta edo neurketa honen, hobeto esan da, neurketa honen informazio guztia baitare, bueno, ba, naziometrak e, duen, e, bueno, ba, hor egoegunean, hain zuzen ere, eta elab, e, Euskal Herrigintza laborategiatuen goegunean, bertan, e, informazio guztia aurkitu daiteke ez Hori da, hori da, bertan e, lau hizkuntzetan badaude txosten guztiak, eta ba, hori, ba, horre datu gehiago eta xeago e, eh, eskura daude. Azir, etxenik, esker mila benetan, ba, gurean izateagatik, mila esker. Oso, mila esker zuei.